І ви покинули. І ви покинули, і ви пішли, і в найми душі віддали, і клад, що вам діди сховали, на скипку хліба проміняли. Цигани ви, цигани ви, а там в землі, який там скарб лежав. І скільки струн в собі ховав, які б то звуки розітнулись, коли б ви дивних струн торкнулись, не варті ви, не варті ви. І часом чує ліс пітьмі нічній, як десь на кобзі золотій, струна застогне і порветься і стогін скаргою полється. О, де ж ви єсть? О, де ж ви єсть? 1908